Evo nas, dragi poštovani koji pratite naš profil redovno, nalazimo se e, na jednoj uzvišici iznad Beča, tačnije na brdu Kalemberg, dokle su došle Osmanlije tokom osvajanja dakle, Osmanskog carstva. E, da tako kažemo, kao što se vidi u pozadini, malo im je nedostajalo pa da se spuste i do Beča, ali evo, Bošnjaci su danas i u Beču i mimo Beča. Sa nama je profesor dr. Kurdić koji je ovaj vikend i danas dan uoči Mubarak Ramazana provodio ovdje i vršio promociju muslimove zbirke i održao nekoliko predavanja, dakle, u mnogim našim džematima. Pa evo, da ga zamolimo da, <laughs> da, ga zamolimo da nam jednu, dakle, predramazansku poruku uh, uputi sa ovoga mjesta dokle su došli Osmanlije i da nam dakle dane nekoliko nasihata kako da se ponašamo u ovom barak mjesec Ramazanu koji će biti jako dugačak, to jest njegovi dan će biti dugački i vrući za postiti. Profesore Bujro. Bismillah, sallallahu ala ala alihi Pa evo, mi možemo kazati sa ovog brda i sa ove uzvišice, dok su Osmanlije došle i umal nisu osvojile već, evo mi možemo kazati da sa Ramazanom i osvajamo daleko veće destinacije nego što je Beč i brojna druga mjesta i destinacije, lokacije u svijetu, upravo zahvaljujući našem duhovnom uzdanju koje činimo za Mubarek Ramazan. Moja poruka svima ljudima u svijetu da dođemo do tih velikih visina, neslučenih visina, do džennetskih i rajskih perivoja, a to možemo učiniti e, zajedno sa e, jel tako, našim postom, našim zikrom, našim učenjem Kur'ana. I moja je preporuka naravno da onaj prevaziđemo i ono dok su evo nekada osmalije stigli da mi možemo svojim radom, ponašanjem, djelovanjem, lijepim i ibadetom postići to daleko više u Ramazanu. Evo prilike da to i ostvarimo, da doživimo takav jedan uspon i prosperitet i progres kao što nije niko uradio, to jedino mogu dakle, vjernici u vrijeme u barek mjeseca Ramazana. Zato svima čestitam dolazeći Ramazan i očekujemo da ćemo biti u njemu daleko plemenitiji, bolji i držljiviji i da ćemo ga iskoristiti u najbolje mogućem, jel tako, onaj ton. Doktore, hvala vam na ovim savjetima i mi vama također želimo sve najbolje ako Bog da, da što više džemata obiđete tokom Ramazana i da se što više muslimove zbirke ako Bog da E, rasprostrani po, po našim džematima širom Bosne i bošnjačke dijaspore. Evo, zahvaljujemo ovim našim ljudima ovdje u dijaspori, posebno u Beču, našim Isak koji je puno toga organizirao i nadamo se da će vidimo opet uskoro, inšala. Inšala. Evo, mi ćemo prijeći jedan, dakle, vamo pogled na Beč, odakle se e, može doista vidjeti kao nijotkle drugo, osim iz aviona, može samo bolje, jeste da je se neki crni oblak nadvio nad glavni grad Austrije, ali evo mi ćemo preći ovako malo jednom slikom panoramskom da oni koji nikad nisu bili u Beču, a i oni koji su Beča nisu došli na ovo mjesto, vide ovako Beč iz jednog kadra kako on izgleda. Zato oni koji su u Beču neka dođu na ovo mjesto. Ako su Osmanliji mogle doći iz Carigrada, današnjeg Istanbula, do ovdje, pa možemo valjda i mi bošnjaci koji boravimo i živimo u Beču, a i koji posjećimo Beč, da dođemo na ovo mjesto i da se divimo ovim ljepotama. Tamo neđe u pozadi na lijevoj strani, evo e, ovdje gdje je, dakle, se vidi Dunav, e, se dakle ovaj, nalazi i džamija sa Munarom, jedina džamija sa Munarom u Beču, Islamski kulturni centar gdje će ove godine kao i svake do sad se klanjati teravih namaz 20 rakijata kao i mnogim drugim našim bošnjačkim džamatima. Eto, uoči oči Mubarek mjeseca Ramazana za 1437. hijđarsku godinu i ja vam svima želim sve najbolje da Allah u Kabuli sva dobra djela primi inšala naše sadake, iftare, zekijate, vitre, naš post, učenje Kur'ana, i sve ono što bi svaki musliman trebao u ovom barak mjestu, mjesecu da uradi. Još jednom, Ramazan Šarif Mubarak Olsun sa mjesta odakle se najbolje vidi peć. それ以上やっぱりするよ。